I'd like to extend a very warm welcome aboard Flight 318, Airbus A380 service destination for uh, Tokyo's Narita Airport. Flying time is uh, 9 hours and 15 minutes with generally smooth flying conditions uh, forecast. You sit back, relax, so it's very comfortable. Welcome aboard. Welcome aboard. Gase se svjetla kroz klub, se širi magla Na podu su čikovi flaše i komadići stakla Publici kreće pjena na usta Postaju bagra, pretvaraju se u gladne zombije Željne spektakla Padaju špicu kad čuju 808-icu Čeka i hitna infuzija, brate, svi će u bolnicu U komisu dostižu fazu ovisnu Prvi koraci su blagi, al posle, brate, jaki simptomi su Sva pomoć i trup za njih je uzalu Čeka ih bolan period još mračniji put Trese i groznica znoj, fata i hastra Alucinacije ih peru ko ajavaska Mali su izuzeci i spasit se mogu rijetki Većina će do kraja života ostat u sjenci Svjetlo na kraju tunela, ispušni ventil Mogu biti komuna ili pječiti egzil Egzil, egzil, egzil. Dobro, došli u egzil Prvi put putujemo, drugi put stižemo Svaki put, put, put, savršenstvu bliže smo Prvi put putujemo, drugi put stižemo Svaki put, svaki put, savršenstvu bliže smo Flow još ubitačni, znači ruke ljubi, Mi smo tu, a nisu drugi, šta ćeš tugi plaki Flow još ubitačni, znači ruke ljubi, Mi smo tu, a nisu drugi, šta ćeš tugi plaki podrhtava, muk nastaje, svi čekaju nešto Voda talasa u čašama, bit će kijamet žestok Jednom kad probaš jednostavno, više ne moš bez tog Flow prirodan, čuven, zaštićen neskom Mogu mi pljunut pod penđer, ja sam ti kraj ende Posmatram igru od ozgokom u tom vodi kembe Držim šapu na tronu, kanđe u kvaliteti Za nejasnoće se na šalteru možeš žaliteti Ciljevi predamnom, bježim iz puta taraba Donosim vam svega na oko ko babo iz granapa Barem u godini jednom banemo javimo rep je živi zdrav Ne može falit mu dlaka s glave svaka stvar je mirni san Brate dragi najboljim dopizdi posao Sizifov Nekom je igra ruski rulet nekom samo riziko Znaš šta traje vječno samo ono istinsko FM Jam je punoljetan to nema veze s biznisom putujemo, drugi put stižemo Svaki put, put, put, savršenstvu bliže smo Prvi put putujemo, drugi put stižemo Svaki put, svaki put, savršenstvu bliže smo Flow još ubitačni znači ruke ljubitati, Mi smo tu, a nisu drugi, šta ćeš tugi plaki Flow još zači ruke ljubitati, Mi smo tu, a nisu drugi, šta ćeš tugi plaki